though I know how to make them stop and stare as I fall down. Molt bona nit, us saludem una nit més des dels estudis de la veu més íntima. Preparats, preparadíssims per començar l'hora més intensa de la setmana, els 60 minuts més orgàsmics. Aquí fem l'únic show radiofònic del país que també es pot veure a través d'internet des de la nostra pàgina web www.laveumésíntima.tk i acompanyant-nos en aquesta aventura. Davant meu tinc la rubiaza del programa, l'escultura personificada, la Clàudia de Bartolomé. Bona nit, Clàudia. Molt bona nit, Albert. Com cada setmana no defallim i continuem aquí per apropar-vos als 60 minuts més intensos de la setmana. I en aquest fenomen radiofònic ens acompanyen a la veu més íntima el polifacètic i provocador Òscar Penya. Hola, bona nit. Molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit. Què tal? Com estàs, Òscar? Molt, molt bé, molt catxondo, com, molt catxondo, com sempre. Molt catxondo, és una nit d'orgasme, d'orgasme. Ah, així m'agrada. I també tenim amb nosaltres la veu més sensual del país, Tamara Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo has venido hoy? ¿Cachondona como siempre? Calentorra, como siempre. Muy bien. Però això no és tot. Avui tornem a tenir novetats a la veu més íntima. Cada setmana desvetllem una novetat fins al dia de la festa, que serà el 31 de març, a la discoteca Costa Breve. Més, davant, més endavant desvetllarem aquestes sorpreses, aquestes novetats, però abans de tot, Clàudia, Clàudia Bartomé, de què parlarem avui? Aquesta nit, com ja sabeu tots, parlarem d'Erasmus Orgasmus, és a dir, avui tindrem experiències de tota aquella gent que marxa d'Erasmus i ens explicaran què se cuece per esos lugares. Tot això seran els 60 minuts més intensos de la setmana de veu més íntima. Saludem també a tots els que ens escolten a través de Cultura FM, Trinitat Vella, Ràdio Tiana i totes les restes de ràdio del país. També a tots els oients que ens miren en directe per la nostra càmera web a l'estudi des de 3 www.laveumésintima.tk i com sabeu, tothom que vulgui participar tothom que vulgui participar eh, ho pot fer a través del nostre telèfon trucant-nos o enviant-nos SMS al 606 71 15 28 què us sembla, eh? Ja m'ho sé, eh? ja m'ho sé, ja m'ho sé. Eh? Més o menys, ja m'ho sé, eh? <laughs> També ho poden fer, ens poden enviar mails a través del nostre mail del programa. La veu més íntima arroba gmail.com o si ho prefereixen ho poden fer a través del Facebook facebook.com barra la veu més íntima vies de contacte perquè tots els nostres oients que vulguin sàpiguen com posar-se en contacte amb nosaltres. La més important, l'Skype, on la qualitat del so és impressionant. Ens han d'agregar tots els oients que vulguin a... La barra baixa, veu barra baixa, més barra baixa, íntima. Olé. Molt bé, molt bé. Molt contacte. Aquesta setmana he arribat després d'una setmana de vacances i, i veig aquí mil formes de contacte. És a dir, qui no es vulgui posar en contacte amb nosaltres és que eh, és una mica sosu, oi? Que Potser... ens enviïn emails, que ens truquin, que ens enviïn SMS, que ens enviïn de tot, de tot. Potser sí, que no fan tocant, però deixeu de tocar-vos un moment i parlar amb nosaltres. Que falta por decir la más importante, la nueva, la página web de www.lagomesintima.tk. Muy bien, Tamara Hernández. Es verdad, es, verdad, es nueva página web, muy bien. Què os va semblar la semana pasada que a estar de carnas toltas? Así, Escolta, Ascolta, vas contactar unas unes que eran un poco perras, eh? Des un saludo estaban las tías meando con las medias ahí. ¡Ay, nena, que me subo las medias del mercadillo! Y yo decía, hija ¿Pero mía, iban disfrazadas o no? No, no, estas que iban disfrazadas. Estas iban con el coño al aire, las tías. sí, aire. Sí, iban con una minifalda así, todo. Bueno, bueno, increíble, ¿eh? De verdad. Estaban allí las dos meando en la playa, allí agachadas. Yo digo, coño, ¿a quién le pregunto yo ahora? Y veo allí a las dos aquellas meando y digo, estas dos para Y allí el coño metía... ¿no? Para allí que te fuiste. Allí, allí. En plan, hola a todas. Para adentro de cabeza. Para adentro, muy bien. Claro. Bueno, bueno. Mmm... Yo això una cosa os diré. yo estoy que no duermo por la fiesta de la veu més íntima. Una sí, que ja s'acosta, no el día 31. El dia 31. És el dijous 31 de ¿no? Qué ganas, yo tengo unas ganas de hacer nuestra actuación. Nuestra gran actuación bailando Lady Gaga. Estamos practicando, estamos practicando ya, ya hemos empezado a ensayar. Que us recordem també, sobretot, que podeu adquirir les entrades de manera anticipada. Feu perquè us sortirà més baratito, eh? Això és una ganga, nen. Sí, perquè em sembla que és una mica caret, eh? Si vas allà sense en, en, entrada anticipada és una mica caret. L'event ja està sí, creat al no, al Facebook, eh, podeu mirar-ho a facebook.com barra la veu més íntima i allà trobareu els preus, 7 euros una consumició, 10 euros dues consumicions i a més, què més voleu? Les persones que adquiriu les entrades de forma anticipada comptareu amb regals exclusius i veréis nuestras carnes morenas, mm, que eso no tiene precio. És mm, verdad, jo ja no, sé no, que regalos. Y además, mm. y además entrar en el sorteo de dos cositas. ¿Qué cositas, Tamara? Ay, dos ay, cositas. ay, ay, ay, me encanta, me encanta. ¿Lo desvelaremos luego? Me encanta. Desvelaremos. ¿Pero les va a gustar a los oyentes o no? Les va a encantar. Disfrutarán con ello. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Yo quiero uno, yo quiero uno. Yo puedo participar en el sorteo, no, yo quiero uno. Los components no. del programa no podem participar ah. al sorteo. Oh. Jo quería ja Però hem de dir, totes les entrades tenen regal segur. És a dir, amb l'entrada, directament, compres l'entrada, tens una, un, regalet. un regal, un mm-hmm. regalet, mm. i després, allà mateix, el dia de la festa, el 31 de març, a la Costa Breve, a la sala Costa Breve, fem el sorteig d'aquests dos o tres regalets Joguines eròtiques, eh, valorades en, en, un, en uns quants euros, estan prou bé, eh, que pot tocar un dels nostres oients de la veu més íntima. Tothom que adquireixi les entrades anticipades. De què parlem aquesta nit, Clàudia? Aquesta nit parlem d'Erasmus Orgasmus. Volem saber les vostres experiències, tant al xat com al mail com al nostre telèfon, si us heu anat per països exòtics, per països freds, països no eh? calents, si habéis derretido los hielos, que ens expliqueu tot el que heu fet per allà d'Erasmus. ¿Tú has ido, Tamara, alguna vez d'Erasmus? Erasmus? No, yo no, me he quedado con las ganas, pero bueno, Yo estuve a punto, ¿eh? ¿A dónde? Estuve a punto, a punto, a punto. Mira, yo en principio yo quería algo exótico, así, en plan eh, República Dominicana. Lo que pasa que, porque dije allí, yo me paso todo el día en la playa y venga. Pero ya dije, uy, es que está muy lejos, República Dominicana. Y seis meses allí dije, bueno, algo más cerquita así que pueda palpar unos buenos cuerpos. Dije, Italia. Italia es tremendo, Italia. ¿Habéis estado en Italia? No sabes tú ni nada, todos los chulazos italianos. Madre mía. Madre mía. Ah, me las como, ah, le salto así encima y le hago el salto al tigre. Y, pero al final es que dije, jo, es que Italia, es que no me voy a enterar de nada, yo solo sé francés y de rodillas, hija, porque de idiomas nada. Y dije, bueno. Mal vamos. Pues nada, me quedo en Madrid y al final, pues nada, ni en Madrid ni en ningún lado, aquí estoy. Pues yo tampoco me he ido de Erasmus nunca y siempre he tenido las ganas, porque todos mis amigos que se han ido han follado como perras, tío. Pero todos. ¿Todos? Yo tengo una amiga que está de Erasmus y digo, ay, pues mira, la voy a llamar a ver que me cuente un poco para explicar esta noche. Y la hija de puta no me coge el teléfono. Esto es que está follando seguro, ¿eh? Está follando pues seguro. Qué cabrona. Está, no sé, por ahí en un país de esos frío, frío, frío. Está todo el día nevado. Pues a menos 50 grados bajo el cero. El calor lo tiene que oh. poner ella. Tiene que entrar calor de alguna forma. Ah, cabrona, ya ves. Está allí todo el día. Dale que te pego. Pues bien, ¿qué hace? Mm -hmm. Llavors, els components del programa ningú ha estat Erasmus. Nosaltres no, però tu no sabem. No, jo tampoc he tingut la sort, de moment, mai, mai se sap, no? Sempre no, no té edat la, de l'Erasmus, ¿no? Ahora, que no, no hayamos estado de Erasmus no quiere decir que no hayamos follado con gente de ah. todos lados. Que no ens ho hagin passat bé, països. Ni que no hayamos follado en otros países. Porque, eh, hay que eh, especificarlo. Eh. ¿Ah? Quines experiències tenim, els components del programa? home, pròpies, ja has vist que som ja. un poco tristes i no nos sí. hemos ido de Erasmus, però jo conec un amic de Madrid que va marxar a París i estava en una residència, tot amb gent, curiosament eren espanyoles tots, dius, por favor, te marxes d'Espanya i yeah. han de ser tots espanyoles, o què passa? Pues el tío se puso las botas ¿eh? sevillanas, cordobesas, madrileñas, ah. catalanas. El tío fue no parar. Ah, el, ambiente a París, que es como glamuroso y tal, pues lo, puso cachondo y fue como un semental español. La furia española se desató allí. Es que ah, yo pienso que a mí, o sea, me daría rabia llegar allí y ver a todo de gente de, Sevilla, de eh, Madrid, de País Vasco. Y luego resulta que al final te sale mejor el asunto que no, no, porque a lo mejor con gente de allí ni te enteras de lo que hablan ni nada y al final... Pero a veces es mejor no enterarte de lo que te dicen. Practicar el lenguaje universal, ¿verdad, Tamara? La... <laughs> <laughs> Ese que todos Qué puta, qué puta mala. Es que, es que eres mala. Home, ja, igual no? Que los españoles, los latinos tenim que esta tenen aquesta imatge de nosaltres, no? De gent més, més catxonda, més calenta, més, més fogosa, més extrovertida. A més a més, jo quan vaig estar a París vam anar a una festa que era tot d'Erasmus, et posaven l'etiqueta, havies de posar de què país eres, ¿no? I vas com... era com rotllo semàfors, però amb ah, les enganxines del Ah, que xulo, ¿no? Los espanyoles. Ah, que guai. Entonces tu veies Italia, no sé què, ja ves. E incluso, incluso se acercó una persona un poco decrépita en la cola y detectaba de qué país eras y te hablaba en, el, idioma. idioma. se ya ya dicen que ya no sabe que fue para eh? no, no, pero se va a mí bueno, voy a decir que tenía entre 60 años y la muerte, y ya va decir hola, Carino, ¿qué tal? Lo de hola, Carino me llegó al alma. ¿Carino? Sí. ¿Cómo Carino? sí cómo carino Hola, cariño no saben pronunciar la ñ, cariño. Eh, Yo creo que la Tamara, si se fuera de Erasmus, se iría en barco. Eh... Sí, mi capitán. <laughs> ¿Eh? No, no irás por esto, ¿no, Oscar? <laughs> <laughs> Sí, capitán. Sí, capitán. Tu, Òscar, Òscar, Ai, tu abans dime. comentaves, la setmana passada vas fer una connexió en directe a través eh, del, del dispositiu mòbil a, sí. al Carnaval de Sitges. I tant. I realment et vas trobar amb noies molt porques. Tu creus eh, que aquestes noies s'ho passarien bé d'Erasmus? Estas... Recordem què deien. Recor Uf. recordem què deien. Atenció, deien, somos vírgenes Eh, y el... eh. Es de Sorroncio. Es de Sorroncio. La chicha es carnaval 2008. Carnaval la chicha es. Bé, vas trobar unes noies, eh, una mica, sí, una mica boges, eh? Es que, a ver, eran no eran, no, no, no estaban locas, o sea, lo que eran eran unas guarras de cojones, o sea, su coño estaba diciendo, follame ya, o sea, follame. ¿Pero decían follame en el extranjero? No, no, no qué coño, en español. allí mismo. Sí, sí, en la playa. Estaban en la playa y abiertas de patas, las medias para abajo, todas rajadas las medias. Y decía, hija mía, pero, pero, pero. Pero para te las ¿Cómo puedes ir así con todo el coño peludo? Dices, hija mía. Ay, por favor, el coño peludo, eso no se llevaba ni antaño ni en la época <laughs> colonial. ¿Dónde Ni vas mi a abuela, Ni, mi abuela. Por favor, no a los coños peludos. Es más, no serían de Erasmus por el simple hecho de no perder tiempo ya solo cogiendo el avión, porque es tiempo que pierden por follar. Eso en el aeropuerto ya están. Se están en el aeropuerto ahí, dale que te pego. <laughs> Vaya. Serían en barco estas con la Tamara. Con la Tamara. Pues el barco es bo, no? Hay que aprovechar, hay que aprovechar. a mix que hagin de Erasmus? Yo sí, ya te digo, tengo una amiga que le ha intentado llamar para preguntarle así un poco y digo, a ver, te alguna cosa. Y la No, no, que va, la desgraciada no dice nada. Desde que se fue en diciembre, la cabrona no ha dicho ni mu. O sea, es que ni mu. Lo único que ha puesto en el campus de la universidad, estoy muy bien, chicos, no que No ha dicho nada más, la cabrona. Nada más, está por ahí follando, pegando cañonazos, la desgraciada. Es que ha trincado, ha pillado cacho y no quiere la tía. Está por ahí, por los escandinavos, eso, los países. ¿Ves cómo te digo yo que, que parecen fríos y luego te la meten hasta las trancas de falopio? Ya Dicen, mira, mira la ala esta. Claro. Las trancas de falopio. és un nou concepte que proposem des de 10 mesos. Escolteu, Tema. és diccionari, Clàudia, però aneu nota. Tothom que vulgui participar al programa, que ens vulgui explicar la seva història sobre els Erasmus, Orgasmus, el nom que li hem donat avui al programa, ho poden fer a través? A través del mail, la veu més íntima, arroba gmail.com. O bé, trucant-nos o enviant-nos SMS. El número de telèfon 616 71 15 28. Si prefereixen fer-ho des de l'ordinador, a través de l'Skype, gratuïtament, la ens han d'agregar el nom d'usuari. La barra baixa, veu barra baixa, més barra baixa íntima. I que ens hem deixat, com sempre, Facebook. Facebook facebook.com barra veu més íntima. I tothom que ens vulgui veure, escoltar o descarregar-se programes en directe ho pot fer a través de la nostra pàgina web www.laveumésíntima.tk Gent que ens ha enviat mails el, la, veu actual, la veu més íntima arroba gmail.com Què ens diuen, Tamara? Un chico que se llama Carlos, tiene 24 años y hace dos que se fue a Madrid de Seneca. Fue con su novia Ah, perdón, fue con novia y es un chico fiel, pero allí iban todos los días de fiesta con los de Erasmus y eran tan los calentones que se pillaban que al final cayó. Ahora puede decir que ha estado con tías de los cuatro continentes. Nos felicita por el programa, un saludo. Pues es un, aquel tío, ¿eh? No, no, el tío... Han sido los cuatro continentes. Pero, no ni había signa continentes. Sí, sí, pero ha dicho, ahora puedo decir que he estado con tías de cuatro continentes. Le falta uno al ah, chico todavía. O a el que cuenta falta? ¿quién Clar, el que le falta? Que ens, Carlos, expliqui quin, que ens falta, perquè potser a la veo més íntima, la festa de la veo más íntima, si bé pot conèixer algú de- Claro. cinquè que le falta. Que ens enviï, que ens contesti el mail. yo creo también que irse de Erasmus, ¿no? O de Seneca, o de lo que sea, o de, de, de, de, Picasso, o de lo que sea. <laughs> pienso que, claro, es que voy teniendo tanto nombre ya de estos. Que, y dejar a tu pareja ahí en casa no es como, coño, ¿y ahora quién me la va a chupar cuando me apetezca, claro, no? te preocupa. Eh, tengo que poner el ordenador o tengo que salir por ahí fallar a alguna desgraciada por ahí. Claro, es que si no. Es que es, un, coñazo, ¿no? Sí. Yo, yo pienso que lo dejaría. ¿eh? dejaría a mi pareja. Claro, es que si no, imagínate. Es una opción muy válida porque luego yo creo que los cuernos vuelan, ¿eh? Sí. Yo tengo una. Yo tengo un amigo que el año pasado tenía su novia de Erasmus en Francia y que además se había ido allí porque le habían dicho que en Italia no aprendería nada y iba a estar todo el día follando. Y para darle una sorpresa fue un mes más tarde y se la encontró con otro en la cama. O sea que. Qué chungo, ¿eh? El tema Qué fuerte, ¿eh? Es que los cuernos duelen mucho, ¿eh? Duelen. Duelen. Duelen siempre. Y o Que lejos, imagínate. Sí, sí. Y, y, tampoco tiene que por qué ser que se vayan lejos. que, no, que no. Mira el chico de Madrid que se fue con novia y que estaba follando todo el día. Que Madrid está aquí al lado, está a tres pasos. Pero. ¿A tres pasos? Tres igual, te el corto. Bueno, un poquito más. tres ahí es lo que hay de aquí a tu cama. Venga. Ya lo sabes. Sí, llevamos muchas noches, Cari. Ya lo sé, Cari. ¿Eh? Ya lo sé, la semana pasada con el látigo que no me lo trajiste. Ay, no lo he traído. Mira que lo tengo en casa preparado para traer el látigo a la Tamara. Y se me ha olvidado, chicos. Que sí, tanto rollo con Capitán Capitán y tú que de vaquero. ¿La semana que ve portadas al látigo, Oscar? La semana que ve no portaré el látigo <laughs> porque no vendré la semana que ve. La setmana que ve no puc Què passa, què la setmana que ve perquè no vinguis, Òscar? Bueno, és que Ai, ja ho sabeu que m'agafo unes vacances sense data de finalització, però unes vacances. Les vacances, Les vacances ara... la, la, comencen a partir de la festa de veu més íntima, tenia entès jo. No, perdona, les no, vacances Tinc una proposta, tinc ja.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 Jo crec que, que, jo crec que per tot el nostre chat es mereixen que et quedis fins a fins la no festa de veu més xantatge emocional. Són només no. dos programes. No m'hagués chantaje emocional. No són, dos, són dues setmanes. No són dues setmanes. La setmana que ve, que després diem de què parlarem, i la setmana de festa, ja està. Y a la festa te t'acomiades com de mana a tota la nostra audiència. Vaya, Hacemos un trato. Hacemos un trato.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 la veu més íntima, que ens ho passarem molt bé. Y si alguien nos quiere llamar hoy en directo, también lo dejo ahí. Yo, lo dejo caer, ¿eh? Al número de teléfono 616-71-1528. O a través del Skype, que es mucho mejor y mucho más económico para todos. La barra baja, mes barra baja. No, la barra baja, veu barra baja, mes barra baja íntima. ¿Y tanto? Y yo prometo quedarme. Claro, si ellos responden, yo respondo. Pero claro, yo por la audiencia todo. Exacto. E, es una, una, un compromiso que aconsegueix l'Oscar Oscar l'audiència, cosa que cosa no, que yo no he conseguido. per la cual, cosa, si, ver, si veritablement et quedes, em sabrà molt eh? <laughs> No, no digas eso. ¿Puedo hablar desde el forro del coño de Oscar? Oscar si puedo salir de ahí. Ah, sí, sí. <laughs> ¿Me permite salir un momento del forro? Te dejo, te dejo, Cari. Coge yo aire creo, y vuelve, ¿eh? Yo creo que nuestra audiencia sabe muy bien lo que tiene que hacer. Dicho lo cual, vuelvo al coño de Oscar. No, però és que a més a més, a més a més, eh, la, la, proposta, la proposta que ha fet l'Òscar ja ha tingut els seus efectes i ja tenim trucada, a la veu més íntima. Eh, moda nit, qui ens truca? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, qui ets? Uh, mira, sóc Cristina. Hola, Cristina. Cristina. Hola, bona nit. Oh. Hola, què tal, com estem? Molt bé, què tal? Escolta, tu has marxat d'Erasmus o què, alguna vegada? Pues sí, la veritat és que tinc una experiència increïble perquè em vaig, vaig marxar a Bolònia, a Itàlia, a Erasmus de, de Magisteri d'Educació Física i la veritat mm. és que va mm. ser una passada. Dios mío, Oi, nena, Dios mío. Que la marxa, por Educación Física. Educación Física en me muero. No hay imen por ningún lado que, escolta, clar, amb educació física, com comprendràs, vull dir, a, a, no cal que digui res més, no? O sigui, no, No, no, un, no, trincament de no Y un trincamen italiano que, que, que, que no t'ho ni imaginar. Oi, oi, oi. Ahora Cristina, que ho diu la nena. Cristina, m'estic imaginando un maromo, rollo Eva Nassarre con las mallas y todo. ¡Dios, Dios, Dios. Oi, oi, oi, oi. Això és boníssim. Oh. eh? L'experiència més salvatge que vas de Erasmus, Cristina, quina va ser? Con pelos y señales y es posible. Oh, me encanta. Pues mira, pues posiblemente pues eh. con pelos y señales y todo lo que haga falta. Todo mira, nena, un día a, allà a, a, la universitat, amb els italians i tal, estàvem després de la classe, d'una classe pràctica, bueno, mm, super suats, eh, super cansats, no sé què. Ai, ai, bueno, sí, jo tenia l'atracció amb un pedazo d'italià que havia allà, un super maromo, tremendo lo ai, siguiente. Ai, ai, ai. A, amb una tableta de xocolata ai, me encanta, me encanta, de esas para fregar ahí, ay, ay, ay. Y, y, un aquí que, que, que, que muere en ese momento. el y el aquí ¡Oh, eso, nena, suena! Ah, ¡Me encanta! Ah, ah, nena, es que al aquí le dimos nosotros a que es al abdominal oblicuo. Lo que viene siendo el bajante. ¡Ay, me encanta! Yo, eh, los tubuganes, estos que todo el mundo se quiere tirar por ellos, Las claro, de falopio, claro que oh. sí. Total. Me encanta. a, a, me'n vaig, en, me vaig anar al vestuari de... Vaig esperar que tothom marxés de, de, de las duchas Que perra! Claro. Al vestuari, amb el superitalià, y nena, els bancs aquells que hi para cambiarse, canviar-se, allò va ser, vamos, un pim-pam-pum para suelo, para arriba, para abajo, para todos lados. Dios. Uh, nena. Solo me imagino, ahí la tranca por el... Uy, uy, uy, uy me pongo malo. Cristina. contra, las duchas, uy, uy, uy, El jabón por allí, oh. Cristina, yo a partir de ahora yo creo que tienes club de fans. Yo me quiero unir, ¿eh? Viva. Jo me quiero unir a tu club de fans. Però escolta'm una cosa, vas tenir contacte Diga. després amb aquest noi o, o aquí te pillo, aquí te mato, te trinco i chao bambino? No, no, allò va ser un aquí te pillo, aquí te mato, que, que, que uh, vam un buen aquí te pillo, aquí te una, amb l'assignatura aquell, uh, amb aquell noi, però res, va ser... Un, allò va ser un no parar, nena, allò era Erasmus, ara aquí un, ara aquí un altre, i, i oh, m'entens, oh, això? Però, Cari, eh, Cari, Cari, a veure, a veure, a veure. ¿Cómo la tenía de grande? Ah, este le iba a preguntar yo qué fue simbiosis, simbiosis. No, no, mol, mol, un gran pa tú, tenías. <laughs> Ah, pa chapata, nena. ¿Qué le hizo la chapata. Pues una buena tranca. A ver. No, no, que se explique, Cristina, que es nuestra nueva ídola forever. Ay, me encanta. Habla ahora. ¡Muchas gracias a vosotras! ¿Qué es un pan de chapata? Define. Un, pan ah, un de chapata, nena, un pan de chapata. ¡Uh, qué lío de maricones tiene ahí metida! <laughs> Nena, ¿dónde estás? ¿Una fiesta de italianos es o un, qué? Eso es un horno con tanto bollo ahí dentro. Es un coño horno. Era, porque era, era eh, una, chapata de estas de, las que te quieres comer. Una pedazo tranca, lo que viene siendo una pedazo tranca. Sí, capitán. <laughs> Me encanta. Nena, ¿y a ti habías visto alguna vez alguna tranca así de grande? Eh, pues la veritat és que italiana, no. Italiana, no. Ah, I no italiana? Catalana, eh... Una bona butifarra pues catalana! Perquè, sí, mi capital! Clar, clar. Ah, botifarra catalana sí, però xapates, xapata, xapata d'aquesta italiana. Escolta, botifarra i les mongetes les ponies tu, no, nena? <laughs> Ay, me encanta, me encanta. Mira, yo solo digo, yo, solo de, de imaginármelo es que estaría sería capaz hasta de follar con ella. Solo por imaginarme ese, pedazo de tranco ahí en medio. <laughs> Me encanta. Qué, alegría de vivir, Cristina. La chapata y todo. Ahora me has dejado cachonda como una mona. Yo cuando me toco ahora, por favor, que alguien me toque. Yo te toco todo el coño, Cari, ¿eh? <laughs> Me encanta. Ay, que bona. Després, si de casa, ens toquem tots. Oye, Cristina, una pregunta. ¿Vas a venir a la, a la fiesta de la veu més íntima? Casi si aniré a la fiesta, Sí, sí, clar, clar, clar, no puc faltar. T'espero, eh, Cristina? Por supuesto. Que te espero eh? Yo quiero que me cuentes eso de, de, de esa pedazo de tranca ahí en directo y... y- bueno, eh, Cristina, queremos hornear pan contigo. Ay, por favor, cuando tú quieras, Claudia. Hoy, hoy, hoy, oy. Yo te horneo todo lo que haga falta, nena. hornea-me lo todo, nena. Oh. lo todo. Lo que viene siendo un coño horno. Lo que viene siendo un coño horno <laughs> es todo su defecto, exacto. Venga, Dante, venga, Dante. Buenísimo. <laughs> bueno, nois, pues un plaer estar aquí amb vosaltres. Gràcies, Gracias, ¿eh? Cristina. Muchas gracias, Cristina, por trucar. un petó muy gran. Guapíssima. Veo, Oscar, Bé, Òscar, has afectada te la teva crítica que has fet, que has Sí, pero yo, a ver, después de lo que ha dicho Cristina, yo creo que me voy de vacaciones seguro a Italia a follar por ahí, o sea, a mí dejarme de follar, <laughs> o tenéis como ganas de pan ahora mismo todos? Bueno, yo de bollo no, Cari. No, no, de pan de chapata. Ah, eso sí. Una buena barra de cuarto o de medio. Oscar, <laughs> eh, eh, potser, que facis veure que marches cada semana Porque nos torna a trucar. Eh, sí, tenim una altra trucada. Todo, tenim una altra trucada, després anirem als SMS. Tenim una trucada i és la Marta. Molt bona nit, Marta. Hola, bona nit. Hola, Marta, Hola. què tal? Eh, bé, molt bé. Hola. Des d'on ens truques, Marta? Des de Modena. Des de Modena, la veu més íntima... Mare meva, mare meva. Mòdena. La veu més íntima ja som internacionals, ens truquen des de Modena. Eh, suposem que Erasmus, Marta, o no? Sí, sí, sí. Y explica'ns, comba va eso de l'Erasmus? Pues bueno, supongo que es difícil que vagi malament, no? <laughs> Molt ¿no? Pero, a ver, yo, yo, yo, en esta ciudad en la que estás tú... ¿Se folla o, no se folla? exacto. A ver, supongo que será pues, con toda la gente que marcha Erasmus y me en a, Italia. a ¿Tú has follado mucho, Cari, o no? <laughs> no, eso Diguéssim, voleu parlar eh, de tothom, de la gent, de, de tot el que d'això, però... La, la Marta ja ens està dient que a Itàlia s'acostuma a follar bastant. Sí. Hombre, és que tan timidita jo crec que està a da la candela, però eh? Però escolta'm no una veus. cosa, Marta, tu vas marxar a Modena amb parella o sense parella? No, sense, sense. Ah, bueno. Sí, ah, bueno, claro. No, muy Esta bien. fue lista, te dijo, a la mierda el novio y me follo aquí Perquè, tot que Marta, clar, tu, creus, tu creus que es pot marxar a Itàlia en parella? No, a veure, jo vaig marxar a Suïssa, el que passa que jo pensava que a l'arribar aquí pues, la majoria de gent no tindria parella, però quan vaig arribar aquí, la majoria de les noies, per no dir totes, tenien nòvio, totes. Però elles totes eh, follan, ¿no? I Por ahí? siguen con novios? La pregunta. Muy bien, Tamara. A veure, eh, jo diria que un 90-95% ha deixat o el nòvio o li ha posat els cuernos. Claro. Home, estava clar. Uns cuernos ben posats sense que l'altre se n'enteri? Sí, home, clar, bé, oh, joder, clar, sí, sí. Claro, es que está en Italia, no me extraña. O sigui, libertinaje total, és a dir, a Itàlia es va a cardar. Claro. Y i, eh, i qui no vulgui que no vagi a Italia que vagi a un ¿Pero tú però tu has après allò cardant expressions italianes del folleteo o què? Perquè, claro, és una manera aprender idiomes també. El folleteo en italiano. Pero normalmente però normalment aprens a, no sé, a, a defensar-te bastant bé. A veure, sí que hi ha gent que de aquí sense saber prácticamente res en italià, Pero la mayoría de gent sí que... ¿Y, cómo se dice, oye, ¿te apetece venirte conmigo esta noche? Así en italiano. Follame Ah, no, Cari, pero en italiano que si no, les enteran de nada. No, ¿en serio? ¿Cómo es, Marta? ¿Cómo es ¿Cómo lo dirías, Marta? Va, venga, anímate. ¿Puedes venir conmigo esta cera? ¡Ole! Ah. ¡Ole! Oye, Marta, yo contigo me iría donde fuese, ¿eh? Cari. Marta, eh, aderezar, como aderezarnos la ensalada con tu vinagre. Claro, yo le iba a decir, si la polla está un poco sosa, échale un poco de vinagre de este de Modena, que está rico, rico, y te la comes entera, Cari, claro. Molt bé, Marta. Eh, L'Erasmus, quan et durarà, tu, l'Erasmus? Doncs a mi fins al juny-juliol. Eh, D'on ets? De Valls. De, de Valls. De, des de Valls també ens pots escoltar quan tornis per Terres Vallenques a través de Cultura FM, de la TDT, al Camp de Tarragona, al canal 54 de l'UA que fa. Eh, no res, Marta, vols dir alguna coseta més? No, per mi ja està. Doncs ens acomiadem de tu. Moltíssimes gràcies per un trucar i per seguir-nos des de Mòdena, Itàlia. Un petó molt gran. Adeu, Marta, gràcies. Adeu, Marta. Adeu, Marta. Adéu, Marta. Adéu, Marta. Adéu, Marta. Unido, lo que falla ¿eh? la gente extranjera. y más en Italia, Y en pero todo el mundo Italia, oye. Viva que digo, quiero Italia, quiero Italia, y todo el mundo ahí en Italia, en Italia, hoy me encanta. Ahora que pienso, tengo un amigo que se fue a Génova también. ¿Qué, está pasando en Italia? ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué va ha dicho la Marta? La Marta nos va ha dicho. A Italia es una escarda. ¿Qué hay en Italia? ¿Qué Es va a Italia. ¿Por qué no hacemos un viaje, la veo más íntima a Italia? A Italia, todas Pues mira, mirar, cap al final de temporada si aguantas, Oscar. Hombre, yo creo que con esta audiencia así aguantaré mucho. Aguantarás. Eh, la, no, para arriba, la aguantarás para arriba. No, ellos me la aguantan para arriba, la audiencia, que son los mejores. Al final te la aguantarán. claro, claro, No pases nervioso, Oscar, no pases nervioso. Bueno, ya veremos en la fiesta. En la fiesta todo se demostrará incluidas nuestras dotes de baile. Uy, sí, Lady Gaga, nena. Cada vez que lo pienso me pongo, me pongo malo, eh. Pero con mayas. Qué vergüenza, eh. eh. con claro. mayas? Sí, con, bikini, ¿te parece? La nuestra <laughs> audiencia la vol, vol, vol un espectáculo com de humana. Lo intentaremos hacer lo mejor posible. Sí, pero para hacerlo, por favor, acordaos que el evento está creado en facebook.com barra de un mes íntima y allí podéis comprar las entradas de manera anticipada y además tendréis regalitos. Además recuerden Recordem, tothom que vulgui, entradas per la veu més íntima, para la fiesta, mail especial para la festa. ¿Quién es, Òscar? Es festa arroba la íntima És a dir, festa arroba la nostra pàgina web, la veu més íntima, punteca, allà podem demanar les entrades, nosaltres us facilitarem com les podeu comprar, on us podeu adreçar, després cap al final del programa direm els punts de venda l'última setmaneta, però si les voleu anticipades amb aquest regal assegurat més el sorteig de després, ho heu de fer, enviant-nos un mail a festa arroba la veu més íntima.tk Sí, a més a més, jo els hi diria a tothom que no s'ho perdin i que les agafin anticipades, perquè la gent que no les agafi anticipades no tindrà uh, l'accés al, al sorteig, no tindrà el regalet d'entrada, etc etc. Llavors jo els recomano que ens enviïn un mail, claro. que tampoc és festa arroba la veu més íntima.tk no? Pues sí. Jo ja he reservat la meva, jo la tinc a casa. Jo la tinc també. Tot. Pero esto de hacer de Lady Gaga en bikini? No, no, no, no, no Cari, en, en, en bikini. Eh, lo de bikini lo ha propuesto él, ¿eh? A mí no me metes en lío. L'ha propuesto él, però tu secundes la moció. Tenim més mails que ens arriben al 616 71 15 28 després de la crida que ha fet l'Òscar. Clàudia de Bartolomé. 15, és, perdó, és que he dit mails i, i són SMS del 616 71 15 28. Què més ens arriba? ens arriba Maquesta aquesta petició que ha fet l'Òscar mm, tenim un SMS que digo Oscar, por favor, no te vayas porque eres el alma del programa yo me parto con vosotros y me habéis hecho reírme un montón he recuperado contacto con Puro Vicio y los martes son mejores martes gracias a vosotros si te vas no hay chat Potorros Fan Club Forever y dicho esto, ya os podéis tocar Alba Mira, tocó, tocó a Oscar. Gracias. Y tocó a Tamara. Qué maco, Qué Oscar. bonito. Y ahora, cama, que sabe quieren? bien. Si no puedes marchar. ¿Cómo nos quiere? ¿Cómo me quieren también? A todos y, y, y por este llamamiento que he hecho. Escolta, Muchas Alba, que mi gracias. sacha més maco. Sí, Clàudia, sí, més Alba, mails que ens arriben. Més Mil Més SMS que ens arriben al 616 71 15 28. Vale, tinc un que diu, vaig marxar a Roma d'Erasmus, una altra italiana, vaig marxar a Roma d'Erasmus i la meva parella... Tot el món va a Itàlia. Espera, que és molt bo això. I la meva parella es va quedar a Barcelona. Van ser només sis mesos, però em va donar temps a conèixer bé el gènere masculí italià. Ojo, que se'ns mor, espera, espera, que se'ns mor l'Òscar. L'Òscar està a punt de morir-se, posem un micro ben a prop. <laughs> es escuchar, es escuchar el pan de chapata y no puedes ya, eh? Veus que es posa nerviós? Després diu, quan vaig tornar a Barcelona... T'ha Barcelona, entrat per l'altre forat, no? Per quin forat t'ha entrat? <laughs> Mantra por todo, nena. en, en el coño No no, lo estoy metida jo. En el, el coño no coño te me la calea, vale, pues ja està. Diu, quan vaig tornar a Barcelona pretenia continuar la relació, però ell em va deixar per una altra. Això té a veure amb el karma, no? Home, Eva, es diu Eva aquesta tia, eh, jo crec que sí que és el karma, eh, que t'ha castigat, perquè tu vas anar a Roma, et vas cardar allò a Julio César i a tota su estirpe, i vas arribar aquí, pretenies, continuava el nòvio, i què te dijo el nòvio? Puerta, guapa. Clar que sí, i ben fet. I ben claro, fet. Pues... Haver-lo deixat abans de marxar, Fue muy guarra. guarrilla. Y además con todas esas gracias de eh. volver y recuperarlo como si no hubiera pasado nada. Pues muy bien el novio de Eva, exnovio de Eva, <laughs> por dejarla por otro. por mandarla un poco a la mierda. Saludemos a toda la veo mes chat a través de Saludats queden? Què ens diuen, Oscar. ¿eh? Desde el chat, què ens diuen? Alguna experiencia? Oye, están diciendo muchas cosas. En Erasmus, en Italia, que, que, que la fiesta de la veu més íntima, que van a venir todos... La fema Italia, la festa de la veu més íntima, la segunda, la primera la fema Costa Breve. La segunda la haremos en un crucero, tú, hasta Italia. Y la tercera en Italia. Me parece estupendo. <laughs> fiesta de trayecto a Italia y, luego, en Italia. Fiesta también. ¿Yo sabes lo que creo con Italia? Que todo el mundo se va a Italia. Yo creo que los gladiadores o algo así han dejado genes porque están todos allí Magizor y están los tíos tremendos. Pero es que lo mejor de todo es que cuando vas a Italia de Erasmus no solo te follas a los italianos, te follas a toda la gente que va de Erasmus. Ya, nena, pero es que los italianos... ¿Tú los has visto? Has escuchado el pan de chapata, nena. Sí. Es que... Madre aquí, antes de començar el programa, he sentit que hi unas unes que cuando vas a Se anda de conèixer. ¿Cómo me meto el coño? ¿Quiénes son? <laughs> Exacto, es un italiano muy <laughs> aferrado. ¿Quiénes son, Tamara? Las palabras claves. les paraules claus que tota persona ha de conèixer a la riba Itàlia. Eh... O mi capitán. no, no me recordaréis. Crucero, crucero. Sí, capitán. Me lo recordaréis de por vida. Bueno, hay que saber cómo se dice follar, eh, noche y no me acuerdo de la otra. Lo típic, follar, follar eh? noche, preservatiu, m'agrades, al llit, casa meva... Preservatiu sobretot, eh? Perquè és molt important, eh? Clar que sí, sempre, sempre. amb protecció. Mhm. Uh -huh. Tenim mails que ens arriba a la un mes íntima arroba gmail.com. Tamara, ¿qué ens arriba? Vale, una chica que se llama Valeria, 23 años de Barcelona, que a su chico le han concedido una beca para ir a Italia todo el curso que viene. Él dice que no va a pasar nada porque la quiere mucho, pero ella está preocupada. ¿Creéis que es mejor que lo dejemos ahora para no sufrir o debe confiar en él? Yo creo que no anda han de esa. yo creo que han de confiar. único problema es la persona que se queda aquí. No, el problema es la persona que se va que le puede poner los cuernos. No, pero que qui ho passa la ah, persona que se queda aquí, ¿no? Sí, pero... Pues mira, yo le diría, yo le diría, Cari, Feliz Navidad. si lo quieres dejar, <laughs> pues eso, déjalo y feliz Navidad y todos contentos. Y feliz Navidad, feliz San Esteban y lo celebras todo. Feliz ¿Que no lo quieres dejar? Pues No tú igualmente pones los cuernos, porque te los va a poner seguro, porque has visto que hoy en el programa todo el mundo ha puesto cuernos. La mejor defensa es un buen ataque. Exacto. ¿Que te los pone? Pues tú ya se los has puesto. ¿Que no te los pone? Pues es lo que te lleva para el cuerpo, Cari. ¿Sabes lo que haría yo, Valeria? Me plantaría allí mm, la segunda semana o la tercera semana, en plan, sin que él lo supiera, en plan, sorpresa. Lo Ahora, que ha hecho si te lo encuentras allí chuscando con panes de chapata y demás, pues bueno, Hombre, si se encuentra su novio con panes de chapata, entonces... Bueno, pueden ser panes de chapata hay o, O, bollos. O bollos de chapata. <laughs> o, vinagres de modena condensados, claro, no sabes lo que hay Bien condensado. Però condensad condensat calia, <laughs> Hombre, es que Per està fer una mica Claro. Todo condensado se ha de condensar todo. Y que te lo condensen todo a ti también, Cari. Yo es que hablo desde el forro de tu coño desde Todo hace por encima, claro. <laughs> Tenim més trucades, Òscar. Avui serà la revolució de la veu més íntima. Tenim més trucades ah. a través de l'Skype. Tothom que ens vulgui parlar a través de l'Skype ho ha de fer. Agreguen-nos el nom d'usuari. La barra baixa, <laughs> barra baixa, més barra baixa, íntima. I saludem, aquí tenim a l'altra banda, Juanjo González. Bona nit, Juanjo. Bona nit, terribles, com esteu? Ui. Hola, terribles. Ai, terrible, dicen. Bona nit, me encanta ja, ja, ja ya, ya me encanta. Sí, me encanta. Què tigre? Acabem de començar. D'on ets? O, bueno, on, on estàs? On ets? Estàs d'Erasmus? No estàs d'Erasmus? Estàs a casa teva? Ah, estic a casa meva, però casa meva és Berlín ara mateix. Berlín. Berlín. Ja, canviem una mica. D'Itàlia passem a Alemanya. Que me pone a mí en la ambiente de... Este es hetero y se ha ido a Berlín, claro, no me extraña. Es hetero? I tu com saps que és hetero? Pues no, preguntem no, no. Berlín és es una ciudad muy gay, te lo avanzo. Muy gay. ¿Y qué, me invitas? Eso ya se decirá más adelante. <laughs> ah, ah claro, es que es muy gay, muy gay, muy gay. Tú te lanzas mucho, pero claro, no me invitas. Ah, ya, ya me he echado para atrás, ya, ya me he guiñado absolutamente. El nostre amic Juanjo no podrà estar amb nosaltres a la festa de la veu més íntima i per això ha volgut participar per explicar-nos la seva, per explicar-nos la, seva, la seva experiència a Berlín. Escolta, Juanjo, què fas tu a Berlín? Què estudies? Estudio filologia anglesa. Sí, bueno. Estudiar lo que es matricularse, Exacto. porque estudiar no estudiarà nada. Estudiar el cabrón com ahí follando tot el dia. I, i, i Juanjo, Juanjo, per allà a Berlín, que els alemanys són així una miqueta rarets, hi ha molta festa? dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge també s'hi va. Tots els dies de la setmana. Mare meva, que cachondos tots. Hi ha festa de Però oficial, extraoficial, privada, tota la que vulguis. Privada, privada la que te montes tu, tigre. Tu casa, guapo. I escolta, escolta, és que tenim un problema, que és que l'Òscar vol marxar, vol marxar a la veu més íntima, vol, vol marxar ben lluny. Eh, es folla molt a Berlín? Perquè l'Òscar necessita un lloc on es folli molt. A Berlín... Follaria mucho. Tens molta oferta. Hi ha moltes oportunitats de follar a Berlín. Però tu estàs en oferta o no, Cari? en demanda. Jo ara mateix estic... Estoy en un mercado exclusivo. Això què significa? Què vol dir? Que l'Òscar no és exclusiu? Tu, Juanjo, has follat molt o no has follat molt? No puedo responder sin presencia de mi abogado, esto, eh? No pots respondre si has cardat, home! Així, no, en companyia, no, o sea, amb la família la veu més íntima. A ver, por favor, què passa? Aquí s'ha follat, follat més que a Catalunya, això ja t'ho avanço. A Catalunya, tu d'on ets? Jo sóc de Cambrils. De Cambrils, zona també del Camp de Tarragona. Molt bé. Eh, sí. És a dir, sí. a Berlín es folla més que la zona de Cambrils, que és bastant turística. Els estius hi ha bastanta festa. Ui, però... les ahir, la les que ah. tot follant, no, clar, no rías, <laughs> no rías, eso está mal. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo lo eh? sabes, eh? ¿Cómo lo sabes? En su tierra, él sabe dónde se folla, a todos los rincones, claro. Juanjo, abans ens... Cambrils a Bonport. Exacte quan, quan ens enviaven abans un mail una, una, una, una oient nostra que no sabia què fer perquè tenia parella i marxava d'Erasmus i no sabia si deixar-lo o no. Tu creus que es pot tenir parella marxant d'Erasmus o creus que és millor deixar-ho? Jo conec casos que han aguantat un Erasmus, però crec que si ja existeixen els dubtes és millor no, no comprometre's. Però un Erasmus solter es viu amb més plenitud. És, és molt més deslligat, és molt més... Més lliure, obert, no? Més, més lliure. Més lliure, sí, s'ha se disfruta fins al fons, direm. Exacte, hasta el final. Eh, I quan, una, final. pregunta, una pregunta una mica més, una pregunta una mica més personal. Eh, però mulla't, mica. tu quan vas marxar, tu quan sí. vas marxar, mmm, tenies parella o no? Algú tenia. Parella, I ho vas deixar? D'alguna manera sí. Claro, sí, tanto coño por allí sí, sí. manda la mierda, claro. no Per tant, bueno, esperem que almenys eh, eh, valgués la pena que l'haguessis deixat i, i, i hagis disfrutat plenament d'aquest Erasmus a Berlín. Oye, una pregunta, una pregunta que nos hacen por aquí por el chat. No la vaig deixar, però bueno, però no ens van menjar els turrons, per dir-ho així. Oh. <laughs> Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está bien, nunca está mal. No, no. Oye, una cosa, que te iba a decir, sí. que nos preguntan por el chat, que si eres gay, hetero, ¿qué coño eres? Yo soy totalmente hetero. ¿Ves? Es hetero, audiencia, yo os lo he dicho. Este tío es hetero. Pues escolta'm una cosa, Juan, tú tu, aviam, eh, ¿eh? a nuestra audiencia audiència <laughs> hetero curioso recomanaries a la audiencia audiència ah, mm, de Berlín Sí, son teutonas. teutones, muy molt Son són especials. Molt bé, molt bé. Però escolta'm, ara que estem, no sé si has sentit que ens ha trucat gent que ha estat a Itàlia, eh, mm -hmm. has captat també el gènere italià? Eh, Però, clar, aquí gent, som, gent com som... tu hi haurà de tot, de tot arreu, espanyols, italians, molts espanyols, francesos, molts anglesos... Molts italians, però a mi em tira més la gent de la terra que les italianes. Crec que és una miqueta... És com anar-se... Tu et quedes no al sé. país, Qual no? és el Maguarres? A veure, Fins aquí no hi arribo, no sé. Qui, bueno. tu, que quién son más guarras? tú que... son que les más guarras. Porque estas van de bebidas, de cerveza, hasta Se morran al pilón, les da igual cuál. Claro. La cerveza está en el coño. Está, <laughs> más guarda, de barril. ¿eh? De barril, muy bien. Hasta ah, la última gota, ¿eh? A Berlín, cerveza para un tubo. Se lo beben todo, ¿no, Cari? Claro. Molt bé, eh, a Juanco a la manguera i, no la suelta. A la gent, si algú ens escolta des de Berlín a través de la nostra pàgina web. La, la deja seca. <laughs> Oye, eh? al Juanjo ¿cómo ¿Qué ¿Qué la que está nit, Juanjo? a nit farem bondat. Farem bondat. Bueno. Que tens exámenes o algo, no? <laughs> Bueno, això no sé. <laughs> ¿Qué pasa No, pasa, de los exámenes. Que que de Erasmus, tú vete a follar por ahí, claro. que no me quedas que yo estic de cesta, que no estic de clases. Ah, claro, claro, por eso te digo, tú, déjate de exámenes y a follar. A feliz. ¿Y tu, tu curiosidad esa que tienes, que has dicho que eres heterocurioso, ¿tú? No, perdona, ha dicho que No, no, no, a ver, a ver. No, no, un momento, vamos a aclarar. Yo he dicho, eres hetero curioso. ya, he dicho, eso sí. Ah, bueno. pues eso sí, yo ya no me puedo decir. Bueno, esa curiosidad que la satisfaga por ahí. Juanjo, aquí, aquí, en Berlín puedes satisfacer todo lo que quieras. Hay muchas fiestas de estas. Pues a ver cuándo nos invitas y vamos a verte. fiestas de con máscaras. Con abiertos, ¿sí? qué guay. a mí es que de máscaras no, ¿eh? Yo quiero ver la cara bien vista. Que luego te encuentras con cada percal. ¿eh? Pues claro, ¿no? Juanjo González Buenda es aquí. Muchísimas gracias por trucarnos y por explicarnos. Gracias, gracias. gracias Juanjo. Un beso. Pues para escucharnos desde Berlín. Un patonet íntimo es que es un chico listo. Muy majo, en ¿eh? Berlín. ¿eh? chico muy, muy hecho para adelante. no, Y sobre todo, respeta muchísimo la cultura del sitio donde está. Porque ha dicho que prefiere alemana. O sea, que está en Berlín. Ya, claro. ¿Sabes? No, respeta mucho la cultura alemana, el chico. Tiene muchos panes donde elegir en Berlín. Ay, mira, que se lo follen todo, que se ponga por delante, que aprovechen. Ahora, la vida son dos días. Añadamos al diccionario de la Beumes mes íntima hetero curioso. Gracias. Hetero curioso. Justo con trancas de falopio. Hay que definir qué es hetero curioso. La Beumes mes íntima dará una definición. Si alguien sabe lo que es hetero curioso, por favor, enviándonos un mail, a mail? Exacto. Saldrán muchas variedades de definición, pero bueno. Oye, ¿y os puedo contar una cosa que, que, de, que, le pasó a una amiga mía de Erasmus o no? I tant, però abans me SMS que ens arriben al 616 uh, 71 no para, no para, 15 no 28. Aquest, aquest missatge comença una amiga como un acudit que me me fui y a una que fui a, fui a buscar trabajo y me comieron lo de abajo. Bueno, es igual. <laughs> Dicho esto, me fui a un país gélido y poco habitado, soltera y con mi último semestre por delante y volví con la carrera finiquitada y con novio anónimo. Joder, qué bonito. Qué suerte. Esto todo, sí que es aprovechar el tiempo y no como Juanjo que está allí follando por ayer y ni se mira los libros. Ah, todo Mira, todo. Eso se parece al mail, al último mail que tengo. ¿Lo leo? Llegim mails. Tenim mails a la un mes íntima, arroba Léelo, no te lo vas a pasar por el coño, léetelo, claro. Eh, es un chico que se llama Mario, tiene 27 años y lleva en Barcelona desde hace cuatro años porque se vino de Erasmus y aunque tenía pareja al venir, aquí conoció a la mujer de su vida. Estés de Erasmus o no, si le pones los cuernos a tu pareja es que algo falla. Yo creo que esto que dice Mario es verdad. Bueno, habíamos comentado también el tema de las infidelidades en general si le pones los cuernos a tu pareja es que evidentemente alguna carencia hay. Y de Erasmus más. Llegas allí y ves que hay mundo. Ya, pero no solo hay que ver la parte mala que estamos diciendo todo el rato. Sí, es que te ponen los cuernos tal, pero es que a lo mejor la persona con la que pones los cuernos... Como Mario. Como Anónimo. <laughs> ah, como anónimo, pensaba que decías el mail tuyo, que vino aquí y se enamoró. Claro. Ah, vale, como el mío. Sí, sí, lo mismo. Se fue a un país gélido y mira, acabó la carrera y volvió con novio. o que la gent que té parella no marxi o que si marcha ho deixin? Si tenen la necesidad de marchar, han de marchar. Vull dir, el que no pots fer tampoco una parella es dirte no marches porque me vas a poner los cuernos. No, porque además te puedes toda tu vida, ¿sabes? De no haber aprovechado. es una decisión personal que no té res a la parella. Si vos marxar, has de marchar la gent que ens, ens veu i ens a través del chat, a través de la nostra pàgina web punteca. Óscar Peña, ¿qué diu la, la penya del chat? Pues ya están diciendo definiciones de hetero curioso. Están diciendo que hetero curioso es el que se trinca gatos. Perdón. ¿Cómo a gatos? O sea, Juanjo está en Berlín trincándose a gatos. Eso es por la curiosidad mató al gato. <laughs> la curiosidad mató al gato, muy buena lógica. Oye, Tamara, muy bien, ¿eh? estas psicólogas del día. Somos rubios, jamás hubiéramos llegado a esta <laughs> conclusión. La Claudia y yo, que somos rubios y nunca hubiésemos llegado a, tal conocimiento. Muy bien, Tamara. Y dicen que un vicioso un curioso es simplemente el único que se, da, que, se está dando cuenta que es un, puto vicioso. Pero Anaya claro Sabida aquí no es vicioso. Una mica. Yo creo que todos somos unos viciosos porque pues nos aguantamos de las ganas de follar por todos lados. Yo claro. Yo ahora si pudiera no estaría aquí, estaría follando. Estarías aquí follando. Cuando te lleva la folla. Claro, todo, todo en <laughs> marcha. Yo la llevo todo en marcha. <laughs> Fuiste a buscar trabajo y te comieron lo de abajo. Es así la vida. Oscar, ¿qué quina, historia volvías a explicar a tu amigo amiga? Pues mira, yo tenía una amiga que... Ens hem de em posar tristos o no? No cal. Es una historia alegre. hombre, alegre no es, alegra no es, la verdad, porque es muy es, eh, da, pena. Eh, ya se fue mm, a, de Erasmus, ¿vale? Y se fue a Italia también, precisamente. Y bueno, lo típico, no estaba como en un albergue de estos donde duermen 25, 60, 70 personas. Y bueno, lo típico, están esa noche de fiesta, tal, todos de habitación en habitación, tal, tal. Y eh, bueno, total, que había un tío que estaba tremendo, le gustaba el típico italiano, ¿no? De este que estamos hablando toda la noche, con su buena barra de pan ahí entre pata y pata. Total, que. Pan de payés. Sí. Bueno, no, no, este no era de payés, este era de chapata, de una barra de medio. Duro. Sí, sí. El pan de chapata que está un poco más duro, ¿no? De sí, sí. De hace tres días, de ese duro. Total, que. Mm, nada, ella. Pues nada, se empezó a liar con él, tal. Eh, y efectivamente, pues llegaron a follar. Claro, el tío no le dijo nada, ni de condón ni nada, y también fallo suyo, ¿eh? De, no ponerse condón ni nada. Eh, bueno, ya tan tranquila, acaban de follar, todos los amigos, ajá, no sé qué, no sé cuánto. El tío se va para allá con ese amigo. mira, no sé qué, mira, he follado, no sé qué. Eh, en italiano, según me contaba ella. Y luego un amigo de, él, al cabo del rato, de las dos horas o así, se acerca y le va le, dice, ven, ven un momento. A ella. Sí, se meten en la habitación y le dice, bueno, que sepas que mi amigo tiene sida. Dios mío. Mm. Claro, ya se le quedó una cara de no puede ser, estamos de fiesta, es una broma, tal, no sé qué. Le dijo, ¿pero te has puesto condón? Y él le dijo, no. De verdad, te lo digo en serio. Míratelo porque mi amigo tiene sida. ¿Y esto no se lo podía haber dicho antes? Ese tío es un hijo de reputa. es un hijo de puta, porque eso no se hace. Eso no se hace, ¿eh? En cualquier caso, siempre hay que protegerse. Exacte, si eh, i aquest és un clar exemple, no?, de, de per què, sigui sí, sota les circumstàncies que sigui, de festa, no de festa, encara que sigui algú que potser és amic d'algun conegut nostre, però si no el coneixem bé i si no hi ha molta confiança, s'ha de fer en preservatiu. Sempre, per evitar sempre. aquesta i moltíssimes altres enfermetats. Sí, perquè sempre parlem de sida, no? Com si fos, oh, però hi ha moltes més enfermetats. S'han de controlar. Sempre, sisplau, Molt sempre fort, eh? precaució. Mm -hmm. Estem una mica tristos, eh? Home, és que la història és fuerte. Pobre amiga meva canviem i conscienciem a tots, a tots els nostres oients, a tots els íntims que utilitzin protecció. Que sempre ens ho podem passar bé, però que s'ha de fer sempre amb protecció. Mm -hmm, I tant. I va, jo crec que podem canviar una mica de, de, de ritme perquè ens hem quedat una mica tristos sí. i arriba a la recta final del programa i val la pena canviar una mica Vamos ensayant. Ah, no, no, Aquesta serà la cançó, una de les cançons, com ja vam dir la setmana passada. Escolta, per què no vota la gent quina cançó fem? Ah, pues també, eh? Igual vale. te ponen la que cantaste, eh, o sea Òscar que... Peña, no, Òscar Peña i Clàudia de Bartolomé, com van ser els grans guanyadors com que van tots els que estiguin veient a través de 3 www.laveumésíntima.blogspot.com la veu més íntima.tk poden veure una mica els passos d'aquesta cançó. Eh, la Clàudia de Bartolomé i Òscar Penya van guanyar aquell concurs que van fer va cantar. Com a clars guanyadors, com a claríssims guanyadors, eh, van prometre la setmana passada fer una coreografia el dia de la festa de la veu més íntima el 31 de març a la sala Costa Breve faran una coreografia i la volen fer d'una cançó que sigui de Lady Gaga però haurà de ser la nostra audiència qui haurà de decidir quina és aquesta cançó entre avui i la setmana que ve s'accepten propostes com sempre a través dels nostres canals habituals www.laveumésíntima.com www.veumesintima.tk a través del nostre Facebook, www.facebook.com barra la veu més íntima, el nostre mail, la veu més íntima arroba gmail.com o el nostre telèfon 616 71 15 28 per trucar-nos o per enviar SMS. Que votin entre aquestes tres cançons de Lady Gaga, Bad Romance, la cançó que estem escoltant, l'altra cançó de Lady Gaga, un hit de fa poques setmanes, Alejandro, i també la última, la última que ha sortit, Born This Way. La setmana que ve direm quina serà la cançó i quina és la cançó que s'han de preparar Òscar Penya i Clàudia Bartolomé per coreografiar-la el dia de la festa de l'adult més íntima. Nois, teniu ganes de la festa cachonda que celebrarem el 31 de Pero no lo ves, que se están preparando ya. oi, oi, ya tenemos aquí ya todo casi preparado. Casi, casi. A mi me un favor si votan Bad Romance, porque claro, Born This Way está súper chunga. Es, había, Eh, quiero mucho a nuestros oyentes, no seamos cabrones. Cabrones, que Bordis voy acaba de eh, salir. Pues de salir es muy <laughs> difícil, incluso para dos rubias como nosotras. <laughs> ¿Sabéis lo que os digo? Mm, yo me inclinaría por Bad Romance o Alejandro, que ya tenemos dominado. Yo el meu vot va per Bad Romance, Pero deixem que sigui la nostra audiència aquí decideixi quina cançó ballareu, coreografia, coreografía Sí, la que quieran. Haremos lo que sea por nuestra audiencia. Lo que sea, lo que deseen. Si hay que aprenderse por this se aprende y punto. Y punto. Y se acabó. Pero bueno, no, no no traguis hijos de puta. Votats per Romés Alejandro. Per acabar el tema, per acabar el tema d'aquesta nit, alguna coseta més a afegir, jo proposo a, tot, a tots els que no hagin fet Erasmus, qui tingui l'oportunitat de fer Erasmus, que marxi. I que sigui Clar, lliure, sí. que no tingui parella, que marxi, que s'ho passi bé, la que prova, disfruti. La prova són els oients que ens han trucat i ens han enviat mails i SMS. Però sobretot, que vagin amb molt de compte. Precaució sempre. I tant, i tant, sobretot. Estic condó, condó, condó, protecció, sempre. Aquesta setmaneta hem de desvetllar una novetat nova. Clàudia, què desvetllem aquesta setmana? Pues desvetllem que la gent que compri les entrades de manera anticipada tindrà regals exclusius a la festa de la veu més íntima que tindrà lloc a la discoteca Costa Breve de Barcelona. Exacte, a l'hora de comprar l'entrada, recordem, 7 euros una consumició, 10 euros dues, obtindrà. Obtindrà cada persona per cada entrada un preservatiu més a més, tindrem un sorteig molt especial. Entre el sorteig de dos o tres joguines eròtiques que farem durant la nit. Des de la més íntima, com sempre, prediquem eh, el bon exemple de posar-se protecció, d'anar amb compte, i per això regalem amb la nostra entrada de la nostra festa, la nostra entrada anticipada, un preservatiu perquè l'utilitzeu bé aquella mateixa nit, si pot ser. Escolta. Jo, jo quiero participar en el sorteo, ¿eh? Jo, por favor, no, no, no, quiero vale, participar en el sorteo. Vale, Se me han dicho que no, nena. A mí tampoco. Pero oh. preservativo se cabrá, ¿no? Para nosotros. Ay, sí, condones sí, ¿no? Preservativo, sí. Gracias, Ah, gracias, si no... Por favor, jo quiero participar. Pel- lo- lo que Pel que Facebook, faremos. Clàudia, diuen que els hi poses molt. Els hi poso molt, a mi també Un tots parell de persones pel Facebook ens ho han dit. No, Gràcies, no podem dir els seus noms. Eh, no direm els seus noms, però espero veure les seves cares a la festa. I veure que en perso- en persona poso encara més. Si no, que lo jo? mis Jo, mira, molta gent em Sí, diu, molta gent m'està dient, No, es que la fiesta es un jueves. A ver, gente, por favor. ¿Qué tenemos, 80 Por favor, por favor, que somos jóvenes. Estamos haciendo un programa de sexo. Todos nos levantamos a las 7 de la mañana, yo por lo menos. y me acuesto, mira qué hora es y todavía estoy aquí. Y tengo que ir hasta Tarrasa todavía. Ah, que sí, ¿Vale? una festa memorable. Por favor. Han de eh, ser tots els la familia la veu íntima, el 31 de Solo hay que aguantar un poquito el viernes. Solo hay que aguantar un poquito el viernes de sueño y, y ya dormir todo el fin de semana. Claro. Merecerá, merecerá, la pena, no podemos decir nada más. Esta fiesta es única, es única, no, no, no podemos faltar. Esperem tots els nostres oients que vulguin fer. Recordem com han de fer per reservar aquestes entrades anticipades per informar-se dels punts de venda. Han d'enviar un mail a festa arroba la veu més íntima.cat Un mail a festa, festa arroba... arroba la veu més íntima .k, i a part hi haurà punts de venda la setmana del 28 al 31 de març. Però recomanem que no s'esperin aquella setmana perquè pot ser que es quedin sense entrada. Com abans millor i més regals i més sortejos dels, de les joguines eròtiques. Punts de venda de la setmana del 28 al 31. Els quatre últims dies, els quatre darrers dies, de dilluns a dijous, podeu trobar entrades... En la universitat... En la Universitat Autònoma, en la Facultat de Periodisme, en la Pompeu Fabra, en la... A la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en... la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials. Muy bien. En la UPC, en el Campus Nord, o en la Facultat de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. O como siempre, bueno, enviándonos el mail, ¿no? A festa arroba la veu més íntima .k. I recordem sobretot que a facebook.com barra la íntima hi ha un event creat on podeu apuntar-vos. Exacte, podeu apuntar-vos i podeu dir la vostra. Eh, abans de marxar, repassem el Facebook perquè ens hem deixat alguna cosa pendent de gent que ens ha deixat coses al mur del Facebook. Acaban de llegar, acaben de llegar comentarios en el Facebook, no paran, no paran. Eh, están votando sobre la canción que tenemos que bailar. Claudia, uy, no paran, no paran de llegar comentarios. Claudia y yo están diciendo sobre Alejandro Barromens y Bordis Way. Eh, bueno, que bailemos Born This Way. Y hay mensajes. Sabía que sería cabroncetes al final, eh? I una, I una notícia que comentàvem la setmana que ve, però anticipem la Òscar. Quina notícia? Una notícia que ens havia deixat al mur del Facebook el Marc Chamarro. Pues sí, ens donava, ens parlava sobre allò que es va dir sobre lo del si el pene tenia espines. Exacte. <laughs> Clar, que això és una mica... Ho debatrem la setmana que ve. Abans, recordem el tema de la setmana que ve, molt important. L'Òscar Penya ha dit que si no hi ha mail, si, no, si la gent no participa aquesta setmana amb el tema de la setmana que ve, la setmana que ve ja no torna. El Així volem que, aquí, com a senyores, mínim, fins la festa. Mails, fins mails, al 31 de març volem a l'Òscar, el nostre si programa. De què parlarem la setmana que ve, Clàudia? La setmana que ve parlarem de relacions de parella. Volem saber si creieu no, en l'amor etern. Claro, es muy fácil, ¿eh? Humor Etern, ens Emails, acomiadem. mensajes, llamadas, quiero de todo, si no, Com no vengo, eh? trucades i SMS del 616 71 15 28. El Correus electrònics, ens acomiadem de tots els que ens envien. Correus electrònics i de tu, Clàudia eh, Tamara Hernández. Recordate, la veu més íntima arroba gmail.com. Fins la setmana que ve, Clàudia. <laughs> Fins la setmana Perdó, que ve, Tamara, Albert. Tamara. Buenas noches. Clàudia i tota la gent que ens envia SMS i ens truca al 616 71 15 28 o qui ho prefereix fer a través de l'Skype. Molt bona nit. Bona nit. Eh, podeu trucar-nos a la barra baixa veu barra baixa més barra baixa íntima. Bona nit, toqueu-vos molt. Òscar Penya i tots els que estan al xat pendents ens veuen en directe i participen a través de la nostra pàgina web i del Facebook, facebook.com barra veu més íntima i la veu més íntima.tk. Bona nit, Òscar. Molt bona nit, envieu molts mails i us plau, us estimo. Volem tenir l'Òscar aquí la setmana que ve. Un petonet de qui us parla, sóc Albert Díaz i això és la veu més íntima. Ens retrobem la setmana que ve, dimarts a les 11 de la nit. Adeu, adeu. Adeu. Bona nit. Qué programa tan orgásmico, ¿eh? Qué programa tan orgásmico, ¿eh? La gente muy cachonda. Sí,